Jiems dar kalbant miniai, atėjo kunigų, šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukiejų. Jie labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbia mirusiųjų prisikelimą Jėzaus pavyzdžių. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, nes jau buvo vakaras. Vis dėlto daug žmonių išgirdusių žodį įtikėjo ir tikinčiųjų padaugėjo maždaug iki penkių tūkstančių. Kita diena Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai, taip pat vyriausiasis kunigas Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės. Pasistatę apaštalus viduryje, jie paklausė, kokia gale ar kieno vardu jūs tai padarėte? Tada Petras šventosios dvasios įkvėptas jiems atsakė. Tautos vadovai ir seniūnai. Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus tardote, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnė jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma. Vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote, ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti, nemokyti žmonės, jie labai stebėjosi. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi, bet žiūrėdami į stovinti su apaštalais išgydytąjį, neturėjo ką sakyti priešais. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis, ką daryti su šitais žmonėmis. Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas stebuklas ir mes to negalime nuneikti. Bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. Ir vėl juos pasišaukę jie prisakė, kad šiukštu neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė – spręskite patys, ar teisu Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Prigrasinė jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusi stebuklą. Žmogui, kuris taip stebuklingai išgyjo, buvo 40 metų su viršum. Palesti atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems buvo sakę aukštieji kunigai ir seniūnai. Išklausę visi vieningai pakėlė į Dievą balsus ir taip meldėsi. Valdove, tu sutvėrei dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu esi taręs per šventąją dvasę, mūsų tėvo, savo tarno Dovido lūpomis. Kodėl niršta pagonys, kam veltui tautos samokslus rengia? Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugin prieš viešpatį ir jo mesiją. Taip, šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio gentimis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų kurį tu patepei, kad įvykdytų, ką tavo gale ir valia buvo iš anksto nusprendusi. O dabar viešpatie atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Ištiesk savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų išgydoma ir daromi ženklai bei stebuklai. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybė liudijo apie viešpaties Jėzaus prisikėlimą ir juos lydėjo malonės gausa. Tarp jų nebuvo vargšų, kurie turėjo žemės klipus ar namus, parduodavo juos, gautus pinigus sudėdavo prie paštulų kojų ir kiekvienam buvo dalyjama kiek kam reikėjo. Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu, tai reiškia paguodos sūnus, buvo levitas, kilęs iš Kipro. Jis turėjo žemės sklypą. Ta pardavęs atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų.